Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում առագաս տիրիտասերդական ծրագիրն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Օրվա թողարկման մեր հյուրը Արցախի պաշտպանության բանակի Էն Զորամասի շարքային զինծառայող Երևանի պետական համասարանի ուսանող Տիգրան Գրիգորյանն է։ Արցախի պաշտպանության բանակի N զորամասի շարքային զինծառայող Տիգրան Գրիգորյանն ընդամենը 7 ամիս անց կզորացրվի։ Նա սովորում է Երևանի Պետական համալսարանի Պատմության ֆակուլտետի Արվեստի տեսության բաժնի երկրորդ կուրսում։ Երիտասարդ զինվորականն ու համալսարանականն ամեն օր նորի բացահայտմամբ Պատմության նորագույն եւ մոռացված էջերն իրար համադրող, իրար զուգահեռող, սահմանը հսկելու պահին ուղեղի ցալքերում իմի եկած մտքերը բանաստեղծական կամ արձակ տողերի վերածող եւ այդ նոթատետրում գրառող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընձեռած հնարավորությունները չչարաշահող բրպտուն համար բնավորություն է քույրը Հայաստանի հանրային ռադիոյի կամուրջ հաղորդաշարի նախկին լրագրող Համասփյուր Գրիգորյանը եղբոր Տիգրանի համար հաճախ ուղեկից է իր օրինակով ու խորհուրդներով։ Երևի դա է պատճառը, որ նաև մեկ-մեկ Տիգրանը փորձում է իրեն դրսևորել որպես լրատվամիջոցներին մերձ կանգնած մեկը, ով կարող է գիտելիքներն իսպաս դնել հայրենակիցներին առանց ավելորդ հուզմունքների, առանց իր անվան շուրջ աղմուկ անելու, առանց գունային հավելումների, բայց եւ ներկայացնող իրականությունն ինչպես որ կա։ Լրագրության նրբություններն ուսումնասիրող երիտասարդը երբեմն-երբեմն հյուրընկալվում է տարբեր լրատվամիջոցների կողմից։ Նա հատկապես չի մոռանում հյուրընկալությունն Արթուր Բախտամյանի հայոց հարց հերոստանախագծի տաղավարում, իսկ ոսկե ծիրան կինոփառատոնին մասնակցել է փոքրիկ նախաձեռնությամբ։ Արվեստը նրա մասնագիտությունն է եւ նրան լիուլի չտրվելու դեպքում հնարավոր է ձախողում մասնագիտական ոլորտում։ Դա շատ լավ է գիտակցում Տիգրան Գրիգորյանը եւ զինծառայության ընթացքում էլ ինքնակրթությունն է նրա խոհեմ ուղեկիցը։ Տիգրանն ուղիղ 1 տարի 5 ամիս առաջ է զորակոչվել հայոց բանակ։ Յուրաքանչյուր երիտասարդի առաջին մասնագիտություն պարտադիր զինծառայությունն է, որ պետք է անցնի հայոց բանակում։ Շարքային զինծառայող Տիգրանը մասնակցել է 13-րդ բանակային գիտական կոնֆերանսին, որը տեղի է ունեցել մայիսի 23-ից 31-ը Երևանում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտում։ Հինգի մեջ նրա միասնական պաշտպանական ցիկլ տեսակետներ եւ հայեցակարգային հիմնախնդիրներ զեկույցն է արժանացել պատվոգրի։ Տիգրանը վերջերս հաջողությամբ մասնակցել է նաև համաբանակային իրավագիտության մրցույթին։ Իսկ նրան մենք հանդիպել ենք Ստեփանակերտում Արցախի Հանրապետության մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության նախաձեռնությամբ կայացած ինտելեկտուալ խաղի ընթացքում։ Օգտագործելով առիթը երիտասարդ գիտակին հյուրընկալել է նաև Ռագաստ երիտասարդական ծրագիրը։ Բարեկամներ, վարքյաններ անց առաջարկում ենք մեր զրույցը Տիգրան Գրիգորյանի հետ։ Մնացեք մեզ հետ։ Ողջույն հարգելի ռադիո լսող։ Ես Երևանի պետական համալսարանում եմ սովորում։ Հիմա ծառայում եմ պաշտպանում ենք Արևելյան սահմանագծի հյուսիսային հատվածը։ Ծառայության ընթացքում մասնակցում ենք նաև ինտելեկտուալ խաղերի։ Այսինքն զբաղվում ենք ոչ միայն զինվորական գործով, այլ նաև ակադեմիական գիտությամբ եւ մեր ամբողջ ուժերը սպաս ենք դնում անհայագիտության եւ ընդհանրապես զինվորների շրջանում քարոշչական լայն աշխատանք տանելու գործին։ Մասնակցում ենք նաև այնպիսի ինտելեկտուալ խաղերի, այնպիսի խաղերին կենցիկներս կազմակերպում, որը որ միտված է զինվորների Գյումրի շրջանում հայոց պատմության, հայ բնական միջավայրին եւ ընդհանրապես պատմական աշխարհագրության զարգացմանը, նաեւ այլ գիտությունների զարգացմանը։ Նախ հարկի նշել, որ կարեւորությունը մեծ է կրթված զինվորի, որովհետեւ ընդհանրապես անգրագետ զինվորը ինքը եւ քայլող պարտություն է, որովհետեւ գրագետ զինվորն է, որ թույլ չի տալիս պատերազմական հանցագործություններ եւ գիտի իրավունքները եւ կարգապահ եւ աշխատում է տեղավորվել այս զինվորական խիստ առօրյա եւ կարգուկանոնի մեջ, այսինքն կրթված եւ առավել եւս բարեկերտ զինվոր ունենալը պետության պետության եւ ժողովրդի բանակի հարստությունն է առաջին հերթին։ Եվ խոսել դրա մասին կնշանակի հասկանալ բանակի դերը, այս կգնահատել բարձր զինվորականության եւ ոչ միայն ընդհանրապես զինվորների դերը բանակի կյանքում եւ չմոռանանք նաեւ որ հենց խելաց եւ գրագետ զինվորներն են պատրաստ մինչեւ վերջ կանգնել սահմանակցի եւ պաշտպանել այն։ Առավել եւս որ կադրա կարիքա։ Տիգրան ձեզ այդ հանդիպման առիթը Ստեփանակերտում կազմակերպված ինտելեկտուալ խաղն էր, որը նվիրված էր հայոց մեծ ցեղասպանության հարյուրամյակին, եւ թեման խորհրդանշական է։ Փորձենք դեսեդ զրուցել ցեղասպանության թեմայով, որովհետեւ մենք ամբողջ 2015 թվականին թերևս մեզ համար այդ կարևոր տարեթիվն է լինելու անդադ խոսակցության նյութ, այդ թվականի շրջանակներում են լինելու մեր հաղորդումների մեծ մասը, մեր զրույցների մեծ մասը եւ տեղեկատվական առումով եւ ճանաչողական եւ ինչու չէ նաեւ մասնավորապես մեր երիտասարդ լսարանի երիտասարդներին հենց նորանոր գիտելիքներ ծրագրեր մատուցելու առումով, որովհետև ամեն օր էլ այս հարթակում հայտնաբերվում են նորություններ, նույնիսկ 100 տարի անց։ Այսօր ընդհանրապես աշխարհի բոլոր պետությունները եւ աշխարհի բոլոր ժողովուրդները հակվել են այն իրականությանը, որ պետք է հասկանանք, որ հենց զենքն է գծում պետության սահմանը։ Եվ այս խնդրին, որ ընդհանրապես խնդրեմ է, այսինքն կոնֆլիկտոլոգիայի քննարկման հարցը պետք է ցուցաբերել երկու մոտեցում՝ գիտական եւ քաղաքագիտական մոտեցում։ Քաղաքագիտորեն մոտենալ սրան կնշանակի այն դարձնել կամ արտաքին քաղաքական անվտանգության հիմնախնդիր կամ այն մեկնաբանել որպես ազգային շահ, բայց չի կարելի ազգային ողբերգության մեջ շահ որոնել։ Եվրոստեյության սրան ցուցաբերել գիտական մոտեցում կնշանակի կատարել վիթխարի քարոշչական աշխատանք։ Այսօր կան նման դատի բացեր կամ վիթխարի արխիվներ, որոնք ուսումնասիրված չեն, որոնք գտնվում են աշխարհի տարբեր արխիվային տաբուլարիումներում, հենց նույն օրինակ Վատիկանում, ամերիկյան արխիվներում եւ սրանց պետք է ցուցաբերել հիմնարար մոտեցում, այսինքն գիտական ոլորտի քննարկման նյութ դարձնել։ Ցեղասպանության ինստիտուտ թանգարանն ունի անելու հսկայական աշխատանք աշխատանք կազմակերպել գիտաժողովներ։ Սա պետք է անել պետական կառավարման ամենաբարձր մակարդակով։ Այս խնդիրը պետք է ստանա պրագմատիկ մոտեցում, որովհետև այսօր համաշխարհային քաղաքականությունը խարսխված է հենց պրագմատիզմի վրա։ Ցուցաբերել հիմնարար մոտեցում նման խնդիրներին առհասարակ։ Մենք պետք է հասկանանք, որ ավարտվել է ողբերգության ժամանակը, որովհետև եւ ցուցաբերել ըստ էության պահանջատիրություն, պահանջատիրության հարցն էլ երկու հիմնական խնդիր ունի։ Պահանջատեր կարող են լինել եւ Հայաստանի Հանրապետության բնակիչները, որոնք ըստ էության նաեւ ժառանգներն են ցեղասպանության վերապ ապրողների։ Եվ պիտի լինեն սփյուռքահայեր, այստեղ պիտի լինի համագործակցված աշխատանք սփյուռքահայության եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների միջեւ, որովհետեւ սփյուռքի պահանջատիրությունը իրենից ենթադրում է ազգային շահերի քննարկում եւ դրանց փոխհատուցում։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության կողմից ժողովրդի կողմից նման պահանջատիրությունը ենթադրում է իրանից պատերազմ։ Իսկ Հայաստանը բնականաբար պատրաստ չի Թուրքիայի հետ պատերազմելու։ Դրա համար այստեղ այդ մոտեցումը հիմնարար ուղենիշ պետք է գտնել։ Եվ սա բնականաբար պիտի լինի նախ եւ առաջ բացարձակ տեղեկացվածությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների։ Դա համար պետք է ամբողջ տեղեկատվական ռեսուրսները, ամբողջ հնարավորություններն օգտագործել հենց այդ խոշոր քարոզչական աշխատանքի համար։ Բոլորը պիտի միտված լինեն դրան, թե հասարակական կազմակերպություն եւ թե պետական կառավարման ապարատը։ Կարծում եմ դրանել ուղղված բազմաթիվ միջոցառումներ ունենք, որ իրականացում ենք տասնամյակներ շարունակ ցեղասպանության առաջին օրից 100 տարի անցել, մենք դա անում ենք Իսկ աշխարհ այսօր լրությամբ հետևում է պահանջատիրության ավարտին եզրափակիչ մասին չհաշվենք այն 23 պետությունները տարբեր կազմակերպություններ, խորհրդանական միություններ, որոնք ընդունել են ցեղասպանությունը, ինչ է կարծում, ինչն է ուշացնում, ինչն է խանգարում ի վերջո միջազգային հանրությանը եւ իրեն ցեղասպանությունը կազմակերպած պետությանը։ Չի կարելի ընդհանրապես այն ինչ որ չափազանց զգացմունքային է, իսկ մենք դրան ցուցաբերում ենք առասակ ցեղասպանության ցուցաբերում ենք եւ զգացմունք համակարգային մոտեցում եւ իրենք դրան պետք է ցուցաբերել սառը մոտեցում, այսինքն հասկանալ, որ ցանկացած պետություն չի ցանկանա մյուս պետության հետ փչացնել իր հարաբերությունները հանու որևէ պետության արդարձգտումների։ Սա հենց Սաչին քաղաքագիտական սխալն է, որը հենց թույլ ենք տալիս մեկիկներս։ Տեսական մասի քննարկումն առհասարակ բերել քաղաքականության ոլորտ կնշանակի հասկանալ երկու կարևոր խնդիր։ Այսինքն, մեկը դա դիտել որպես այդպեսին։ Բնականաբար ես նախորդ խոսքս ուղեցի նրան, որ չի կարելի զգացմունքները դնել քաղաքականության շահերի եզրակացի վրա։ Եվ պիտի հասկանանք, որ գոյություն ունեն ցենզ ձեր, որը աշխարհը կամ ընդունում է կամ չի ընդունում։ Այսինքն կան շահեր, բացարձակ։ Բոլոր միջազգային ընդհանրապես ոլորտները, բոլոր հարթակները աշխատում են այս խնդիրն օգտագործելու շահ իրենց պետությունների։ Եվ նույն օրինակը կարելի է բերել եւ Ֆրանսիայի վրա, եւ Իտալիայի վրա, եւ Գերմանիայի վրա, եւ Ամերիկայի վրա։ Այսօր խնդիրը կայանում է նրանում, որ մենք դուրս գանք այս խնդրեմը հանենք արտաքին քաղաքականության ոլորտից, այն վերենք որպես անցած, այսինքն պատմության մի ոլորտ եւ փորձենք դրա վրա սխալներ եւ շտկել մեր սխալները, ու ընդհանրապես պետք է սխալների ուղում կատարել, որովհետեւ պատմությունը եթեներ չի ընդունում։ Տիգրան ախր ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ ի վերջո չընդունելով ցեղասպանությունը, մեկ ուրիշ ժողովրդի հանդեպ տեղի ունեցած ոչրագործությունը, նրանք չեն կարող մտածել, որ երբևէ իրենք կդառնան ցեղասպանության զոհ։ Նմանատիպ օրինակ մենք ունենք հрьяանները ենթարկվելով դաժան հոլոկոստի, նրանք ցայսօր էլ չեն ընդունում հայերի ցեղասպանությունը։ Ի վերջո կա շատ հանրահայտ հանրահրճակ մի արտահայտություն ցեղասպանության վերջին փուլը ցեղասպանությունը չընդունելն է, որովհետև ոչ մեկ ապահովագրված չէ ցեղասպանության զոհ դառնալուց։ Այսօր էլ կրկնվում է ցեղասպանություն։ Ցեղասպանություն դրան չի կարելի անվանել որպես ժենոսիդալ ֆրանսիական մոտեցում, ֆրանսիական անվանարկման մեթոդը։ Այստեղ հարկ կա ակադեմիական մոտեցում ցուցաբերել դրան եւ ընդհանրապես հասկանալ դրան այսօր կատարվում է նույն Սիրիայում արամյացի ժողովրդի նկատմամբ է իրականացվում ցեղասպանություն։ Այսօր Մալիում իրականացվում է ցեղասպանություն, մնացած այդ մանր ժողովուրդների դեմ։ Ընդհանրապես եթե գոյություն ունի նացիոնալիտե հասկացողություն կամ ընդհանրապես ազգություն հասկացողություն, եւ դրա նկատմամբ իրականացվող հոգևոր, մշակութային, ֆիզիկական բռնություն, դա դիտվում է ՄԱԿ-ի կոնվենցիաներով որպես ցեղասպանություն։ Եվ այսօր էլ դրա նկատմամբ խոր արհամարանք է։ Եվ Եվրոպական խորհրդում եւ բոլոր միջազգային հարթակներում, այնպես որ մեր գլխավոր խնդիրը հասկանալն այն է, որ չպիտի խնդրենք որևէ պետության, որ դա ընդունի կամ չընդունի։ Մեր համար պիտի դա հանդիսանա որպես անցած փուլ եւ դա պիտի դառնա որպես արտաքին քաղաքականությունը կառուցելու հիմնական ոչ թե ուղենիշ, այլ անցած նորմ, այսինքն հասկանանք, որ դրա վրա խարսխվելով, այսինքն պատմության սխալների վրա խարսխվելով ոլորտով մենք պետք է կապցենք ճիշտ արտաքին քաղաքացիություն։ Ի վերջո միայն թուրքերին մեղադրել, որ նրանց կողմից ցեղասպանվել ենք, դա սխալ է, որովհետև մենք ունենք պաշտպանության դիակատար հնարավորություն։ Ինչ եք կարծում, ինչն էր պատճառը, որ մենք չկարողացանք 15 թվականին ձերբազատվել ցեղասպանությունից, հաղթահարել ցեղասպանությունը, իսկ 20-րդ դարում մենք կարողացանք ազատագրել հայկական նվաճված հող։ Սա շատ կարևոր փաստ է եւ հետաքրքիր փաստ է, որ սա բոլորի սրտում այսպես մի բոլոր դեմքին մի շփիտի արտահայտություն է բերում, որովհետեւ այս ժողովուրդը որքան եւ ցեղասպանված է, որքան եւ տեսել է դառնություն եւ տխրություն, բայց նա միևնույն ժամանակ հերոսական ժողովուրդ է։ Եվ պիտի հասկանանք մի կարևոր բան. մենք հայերս աշխարհի ոչ մի ժողովրդից բացառիկ չենք ունենք։ Այսինքն այն բոլոր պատմական երևույթները, որոնք կան, դրանք կրկնվելու հատկություն ունեն։ Եվ պիտի հասկանանք մի կարևոր խնդիր։ Ժողովուրդը մինչ 1915-ին զենքից կտրված չէր։ Հայդուկային պայքարը քիչ էր ժողովրդին զինելու համար եւ նրան մղելու ազատագրական պայքար, չնայած որ նրան ճիքեր հնարավորինս գործադրվում էին։ Եվ դրա ապացույց եղավ եւ Անի հերոսամարտը, եւ Շապինգարանի սարում տեղ ունեցած հերոսամարտը, եւ Սարդարապատը եւ մնացածները։ Իսկ դրանք որոշակի այսպես աղերսներ ունեն պատմական ազատագրման գաղափարի հետ։ Իսկ ինչ կվերաբերի Արցախյան պատերազմի պատերազմին։ Արցախյան պատերազմը բացառիկ երևույթ է։ Բացառիկ է ինչով, որովհետև հայ ժողովուրդը վերջապես սովետական բարգից հետո, կարելի ասել լվացված հիշողությունից հետո, կարողացավ իր մեջ վերգտնել հաղթանակելու ոգին, որովհետև ժողովուրդը պատրաստ էր դիմել զենքի։ Ես այդտեղ գոյություն ունի նաև արցախահայերի ֆակտորը, որովհետև նրանք կռվող պատերազմով ժողովուրդ են։ Նրանք բոլոր ժամանակներում չեն հանձնվել, եւ թե պատմական ընթացք, երբ որ դիտում եք, կարող հասկանալ, որ նրանք առհասարակ պատրաստ են կռվել եւ պաշտպանել սեփական հողը, ինչը չէինք ասի Նախիջևանի դեպքում։ Իսկ բաց Բացառում եք, որ 100 տարի առաջ ինչքան էլ մենք ունեինք շատ մեծ զորավարներ, որոնք կարող էին բանակները ղեկավարել, Նժդե, Անդրանիկ, Գևորգ Չաուշ, Արաբո, նույնիսկ օտար բանակի շատ զորավարներ ասում են, որ Գևորգ Չաուշ լինելու համար արժե հայ լինել, կուզենային հայ լինել եւ լինել Գևորգ Չաուշ։ Նախանձելի զորավարներ ունենք։ Ժխտում եք, որ չկար միաբանությունը եւ չկար պետականությունը, իսկ Արցախյան ազատամարտի դեպքում եւ եւ շատ արագ մենք կարողացանք անկախանալ ճիշտ է չճանաչված ենք դեռ միջազգային հանրության կողմից, բայց մենք կարողացանք կերտել մեր անկախությունը։ Կարելի է չունենալ պետականություն, բայց չունենալ պետական մտածողություն դա ժողովրդի մեծագույն հացագործությունն է։ Եվ այս դեպքում հայ ժողովրդի պետական մտածողության բացակայության պատճառն էր։ Այսինքն 600 տարի լինելով մի ժողովրդի լծի տակ, պետական մտածողության բացակայությունը, առևտրային շահերը, եթե քննարկելու լինենք տարբեր ժամանակակիցների, օրինակ նույն բանը հայերի հսկայական հնարավորությունները ֆինանս ֆինանսական կարողությունները նույն պատմության հիշատակարան կարելի է գտնել որ միայն Բյորնի հայերի կարողությունը պիտի հնարավոր լիներ դրանով կաշառել աշխարհի ողջ կիղճը մենք պիտի սովորենք մի կարևոր խնդիր մեր ազնիվ պահանջները առհասարակ միջազգային քաղաքականության մեջ ազնիվ պահանջներ չկան գոյություններ շահեր որոնք հավերժական են ինչպես ասում է Չերչիլը Անգլիան չունի հավերժական բարեկամներ ունի հավերժական շահեր նույն քաղաքականությունը պետք է տանել այսօր եթե նախանձելի զորավարները ում է պետք նախանձելի հզոր զորավարն առանց կռվող բանակի մենք դրա մի թերությունն ունենք ունեցանք, նույնը օրինակ 10-ի հանձնումը։ Պատմությունը ընդհանրապես պիտի հասկանանք, որ մի կարևոր խնդիր է արծարծում, այն ոչ միայն անցած իրականությունն է, այլ նաև կատարելություն, որովհետև եղած վերջացած է։ Կատարելության վրա հարկավոր է սովորել, այսինքն մեր գլխավոր խնդիրը պատմական սխալներն ուղղելն է։ Եվ այսօր էլ մենք հայերս ավելի շատ սիրում ենք պատմական հայրենիքը, քան սիրում ենք այն հայրենիքը, որը որ հիմա ունենք։ Դրա պատճառն այն է, որովհետև պատմական հայրենիքը հայերի համար մեծագույն թերությունը խնամք չի պահանջում։ Պատմական հայրենիքը նրանից չի պահանջում կռվել եւ արյուն թափել նրա համար, չի չի պահանջում սահմանները պաշտպանել։ Եվ այսօր պատմական հայրենիքի իրողությունը մենք բացառում ենք եւ պահպանում ենք ներնոր պատմական, ոչ թե պատմական իրական հայրենիքը։ Դա Արցախն է, թե չճանաչված, բայց իրական հայրենիք։ Տիգրանից գուցե հենց այդ սերը պատմական հայրենիքի հանդեպ նաեւ բերի հաջողության, նաեւ բերի հաղթանակ մեզ։ Գուցե, գուցե բերի հաղթանակ, բայց այդ հաղթանակը ի վերջո ես չգիտեմ դժվար է ասել, որովհետեւ ես կուզենայի պատմության այդ ժամանակի մարդը լինելի եւ տեսնել այդ հաղթանակը։ Մեծ ցանկությունն եմ տեսնել այդ հաղթանակը ժամանակը, բայց առայժմ ինձ համար դա մնում է անվիճարկելի ապագայի հույս։ Եվ դժվար է ընդհանրապես մեկնաբանել թե ինչ կարող է լինել ապագայում, որովհետև իրականության մեջ մենք պետք է փորձենք անել այն, ինչ մեր ձեռքից գալիս է, ինչ որ հնարավոր է։ Հենց այս պահին պահպանել երկրի սահմանը ամենակարևոր գործոնը։ Արցախյան ազատամարտ ունեցավ եւս մեկ շատ կարևոր հաջողություն։ Մենք ունեցանք հայոց կանոնավոր բանակը, որ ճունեինք։ Մեկ էլ երբ ենք ունեցել նման բանակ, մեկ էլ երբ ենք ունեցել, ինձ թվում է գուցե Տիգրան Մեծի ժամանակներում։ Գուցե թե առաջին հանրապետության ժամանակ եւս փորձվեց ձևավորել նման բանը, բայց չհաջողվեց, բայց թերի մնաց։ Իսկ հիմա մենք ունենք բավական լուրջ պետական մտածողություն ունեցող քաղաքական գործիչներ, բանակի, այսինքն շահերով առաջնորդով պիտի հասկանանք, որ բանակն է պետության պատվարը, գլխավոր պատվարը, նրա անկախության հիմնական փորձակարը, այսինքն այն հիմքը, որով որ ի վերջո պետությունից պետք է վախենալ եւ օտար պետությունները բնականաբար։ Եվ այսօր մեր կանոնավոր բանակն է, մեր զենքի ուժն է, որ թույլ է տալիս, որպեսզի մենք լինենք պաշտպանված եւ ապահով պահպանող։ Եվ նույնը պիտի ասել բոլորին։ Մեզնից հետո է կողսերներ, ովքեր պիտի պահպանեն Արցախի սահմանը։ Իսկ քիչ չի, մենք արդեն 24-25 տարի պահպանում ենք մեր երկիրը։ Եվ բավական երկարմղվող պատերազմ է։ Պատմության մեջ քիչ դեպքեր կան ժողովուրդ այսքան ժամանակ մնում է հրամատներում։ Մենք պիտի հասկանանք, որ մենք պիտի թեկուզ հավերժ մնանք հրամատներում, բայց պիտի պահպանենք այն կտոր անկախությունը, որը որ հիմա ձեռք ենք բերել։ Ուրեմն մի բան է մնում մեզ կռվել մինչև վերջ, մեր ամբողջ ունակությունները հնարավորություն է սպաս դնել հանուն հայրենիքի, երբեք չհիասթափվել հայրենիքից, որքան էլ որ դժվար լինի մեզ համար։ Ինչ եք կարծում, մեր զենքը կունենա այն սրությունը, որ իսկապես կկռի եւ կհապվելի մեր հայրենիքի սահմանները։ Կկռի եւ կհաղթի։ Միայն պետք է ցանկություն, պետական մտածողություն, կամք։ Անհնար ոչինչ չկա։ Անհնար արտահայտությունը ստեղծել են նրանք, ովքեր ալարել են, ովքեր չեն ցանկացել անել, ովքեր որ իրենց հնարավորությունը լիակատար չեն օգտագործել։ Էնպես որ մեզից մնում է միայն կռվել, սովորել մեզից հետո եկող սերունդներին կռվել եւ հնարավորություն տա մնացածներին եւս։ Նաեւ անդրադառնանք այն հանգամ հանգամանքին, որ վերջին 1 տարվա ընթացքում մեր սահմանի վրա փորձեր եղան տարբեր ձևերով, մարտավարությամբ եւ Փարքաստո մենք կարողացանք մերձինվորներն իսկապես կարողացան սթափ լինել, աչալուրջ լինել եւ կարողացան նորից թշնամուն դաս տալ, իրենց տեղը ցույց տալ։ Ինձ թվում է դուք ներկա եք եղել այս իրադարձություններին եւ դուք այդ ժամանակ ծառայում էիք։ Մենք ծառայում էինք բնականաբար։ Ես նաեւ մասնակիցն էի։ Չէ, ցավոք ես նման պատիվ չեմ ունի ունեցել նրանց հետ մղելու, այսինքն ոչ թե պատիվ նրանց, այս իրական ավելիչույթ նրանց համար մեզ պատիվ, բայց ես հասկանում եմ մի կարևոր բան, մենք հաղթանակած բանակի զինվոր ենք, եւ մենք ցանկացած պահի պատրաստ ենք նրանց հետ մղելու։ Մեկ գրագետ, մեկ խելացի հայ զինվոր, մեկ ձենքին լիակատար տիրապետող զինվորը արժի 100 լավոր բանակներ։ Մեկ զինվորից է կախված, նրա կամքից է կախված հնարավորը եւ կարելին։ Եթե մենք ասում ենք կարելի, ուրեմն դա զենքն է, զինվորը եւ հայրենիք ընդհանուր հասկացողությունը։ Մեզ համար չկան Ղարաբաղցիներ, չկան ապարանցիներ, չկան սյունեցիներ, հայրենիքներ կամ մեկ միասնական հայրենիք, մեկ պետություն։ Ես դա առհասարակ ես չեմ դիտում, թե Արցախը մեր պետությունից անկախ է, որտեղ Արցախի վերջնա կետը պիտի լինի Հայաստանի Հանրապետության հետ միավորում եւ դա ոչ հերավոր ապագայի հարց է, այն մոտակա ապագայի հարց է եւ մեծ կամքի դրսեւորում։ Եվ ես ցանկանում եմ, որ հիմա էլ մեր ամբողջ հնարավորությունը սպասել ունենք այդ կարևորագույն գործին, որովհետև մենք պիտի մեր ամբողջ կարողությունը նվիրենք հանուն Արցախի զարգացման եւ Արցախ-Հայաստան կապերի ամրապնդմանը։ Ավարտվեց հառագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա հունիսի 10-ի թողարկումը։ Մեր տաղավարում հյուրընկալվել է Արցախի պաշտպանության բանակի Էն Զորամասի շարքային զինծառայող Երևանի պետական համալսարանի ուսանող Տիգրան Գրիգորյանը։ Բարեկամներ Տիգրանի հետ մեր զրույցի շարունակությունը հաջորդիվ։ Զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Կհանդիպենք